ขอเชิญทุกท่านถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยการกล่าวนโมทัสสะพร้อมกันสามครั้งนโมทัสสะภะกวะโตอะระหะโตสัมมาส サンブタッサナモタッサバガワトアラハトサンマサンブタッサナモタッサ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอถวายความเคารพพระธีระ สวัสดีเพื่อนสาธมิก และขอเจริญพรยัติโยมสาธุชนทุกท่าน ขอโอกาสพระธีระกล่าวธรรมเทศนา เกี่ยวข้องกับธรรมเทศนาที่อาตมา กล่าวมาเมื่อวานนั้น ต่อไปนี้อาตมาจะสวดพระคาถาเพื่อถวายบูชาอย่างยิ่งเด องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุดโบดายาดิติတိတိတโတโာယောဓမาမาာา သမထာယတံတောဓမ္မံတိနောဝါတရဏာယသာနိဗ္ဗုတောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏံနမေလောကတရဏောလောကသုံးပါးဤကိုးစားရာတဆူဖြစ်တော်မူသော ယောနာကိုဗုဒ္ဓနာဂမိရောယတိအစိန်တေယထုထာခြင်းမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုဒ္ဓသစ္စာလေးကိုရောတိုင်းထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူ၏ဖြစ်၍ဘောဓာယစာကြထိုက်တာသူဘိုလ်လူတို့ကိုတူထင်လင်းသိကြပါစေခြင်းကြိုးငါ၎င်း တတော်ကိုရောငါပင်ယင်ကြည်တော်မူပြီးဖြစ်၍ဓမ္မထာယစာကျွတ်ထိုက်တာသူဘိုလ်ဘိုလ်လူတို့ကိုတူမဲ့ယင်ယင်ကြည်ကြစေခြင်းငါ၎င်းတန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပင်ကိလေသာဟုပုခတ်သိငြိမ်တော်မူပြီးဖြစ်၍ သမထာယစာချွတ်ထိုက်တာသူဘိုဘိုလူတို့ကိုတူမဲ့ယွင်ကိလေသာပူငြိမ်းကြပါစေခြင်းငါ၎င်းဒိနောဝတန္တရာနဝံကရတံကိုကုသံထုတ်ချောက်ကိုရောတံရောက်ပြီးဖြစ်၍သာလျင်ရဏာယစာကိုရောထတုချွတ်ထိုက်သူတို့နေဘူးတာဝံမှာပဲကံတို့ ကုသထုတ်ချောက်ရောက်ကြပါစေခြင်းကြိုးငါ၎င်းနေဘူးတော်ကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံရုပ်သိမ်းကိုယ်တော်တိုင်းဤငိမ့်တော်မူပြီးဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ထာယသာကိုရောထတုဝေနေလူတို့ပုခသိငိမ့်ကြပါစေခြင်းကြိုးငါ၎င်းဓမ္မနေစဉ်လေးနဲ့ဓမ္မဆက်ကို ဒေတိတိကရုဏာရှိထာမေတ္တာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေ၏လောကတရဏံလောကသုံးပါးဤကိုးစားရာတဆူဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍကံဗုဒ္ဓနာဂမိရောယတိအစိန်တေယထုထထုမြတ်စွာဘုရားကိုနမေနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးစုံပြောင်းပြော မံကိုလျှော့၍ကတော်မြတ်နိုးလက်ဆုံမိုး၍ရှ िख ိုးညွတ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရား We will continue yesterday Dhamma talk. วันนี้พระอาจารย์เรวตะท่านจะแสดงพระธรรมเทศนาต่อจากที่ได้แสดงเมื่อวานนี้ค่ะ Where have we stopped yesterday? เมื่อวานนี้เราได้หยุดพระธรรมเทศนาไว้ที่ที่ใดคะ hello, hello, hello, hello. Hello, hello. Yeah. Finally, it changed into block of bright light, right? True? ซึ่งในที่สุดแล้ว ถ้าถ้าสีที่เราได้กำหนดได้แปลเป็นก้อนแสงเราพูดถึง about how to practice vipassana d i r e SE s วิปัสสนาญาณิกะในขณะนี้เรากำลังกล่าวถึงการสำหรับท่านที่เป็นวิปัสสนาญาณิกที่จะปฏิบัติวิปัสนาได้โดยตรงจะปฏิบัติอย่างไรคะ When meditators could maintain discerning four elements in that block of light for one hour, they attain excess concentration. เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมสามารถกำหนดรู้ธาตุสี่ในก้อนแสงนั้น ได้ติดต่อต่อเนื่องกันนานถึงหนึ่งชั่วโมง ในเวลานั้นผู้ปฏิบัติธรรมนั้นก็ได้บรรลุถึงอุปจารสมาธิค่ะ At that time, if we want to practice vipassana by breaking down the block of light into small particles, we can directly go to the vipassana meditation และเมื่อถึงขณะนี้ถ้าเผื่อว่าวิปัสสนาญาณิกท่านนั้น ต้องการที่จะต่อไปยังการปฏิบัติวิปัสสนา เมื่อบรรลุถึงอุปจารสมาธิแล้ว ก็กำหนดดูท่าสีนั้นจนก้อนแสงนั้นแตกออกเป็นรูปกลาบ ท่านนั้นก็จะสามารถที่จะปฏิบัติวิปัสสนาต่อไปได้ค่ะ But according to The teaching's experience. Teaching experiences. If meditators can develop absorption concentration before proceeding to insight meditation, it is better. แต่จากประสบการณ์การสอนของพระอาจารย์ที่พระอัตยา ก็ถ้าเผื่อว่าผู้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุถึงระดับอุปจารสมาธิแล้ว การที่จะถ้าเขาได้ได้ต่อไปยังจเจริญต่อไป เพื่อที่จะบรรลุอัปปนาฌานจะทำให้เขาสามารถที่จะทำวิปัสสนาได้ดีกว่าค่ะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า I will explain both way but now I want all of you know how to switch the meditation object to be able to practice absorption concentration from the four elements excess concentration พระอาจารย์เรวตาท่านจะอธิบายทั้งสองลักษณะนะคะคือจากจตุธาตุแล้วก็ไปวิปัสสนาโดยตรง หรือว่าจตุธาตุ ได้ถึงอุปจารสมาธิแล้ว ต่อไปเพื่อที่จะเจริญอัปปนาสมาธิ และในเวลานี้ พระอาจารย์จะอธิบายในขั้นตอนนี้ก่อนค่ะ คือว่าจากจตุธาตุที่ได้ถึงอุปจารสมาธิแล้ว เราจะสามารถเจริญต่อไปเพื่อที่จะจะเจริญอัปปนาสมาธิได้โดยวิธี โดยประการใดค่ะ At this point Those who attain excess concentration through four elements meditation and those who attain fourth jhana concentration through anapana meditation, at this point they came to the same point to switch to other meditation objects. ณจุดนี้ ผู้ที่ผู้ที่เจริญจตุธาตุจนถึงระดับอุปจารสมาธิแล้ว เมื่อจะเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐาน เพื่อที่จะไปเจริญอัปปนาสมาธิ และในอีกท่านหนึ่งที่เป็นสมถายานิกที่เจริญอนาปานาสติ จากได้บรรลุจากปฐมฌานจนถึงจตุตถาฌานแล้ว ก็ จะเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์กรรมฐานอื่น ณ จุดนี้มีความเหมือนกันก็คือว่ากำลังจะเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานค่ะ Whether samatha yanika d o s u attain fourth jhana concentration or whether vipassana yanika those who attain excess concentration through four elements meditation at this point they can discern 32 parts of the body ที่ท่านกล่าวว่าเหมือนกันก็คือในท่านที่มาทางสมถายานนี้คือว่าได้เจริญอัปปนาฌานจากปฐมฌานจนถึงจตุตถาฌานสำเร็จจตุตถาฌานผ่านทางอารมณ์กรรมฐานคืออนาปานาสติกรรมฐานแล้ว และกำลังจะเปลี่ยนอารมณ์ ไปเป็นอารมณ์ กรรมฐานอื่น และอีกอีกท่านหนึ่งที่ได้ที่เป็นวิปัสสนาญาณิกที่ได้เจริญจตุธาตุกรรมฐาน จนได้บรรลุอุปจารสมาธิแล้ว และต้องการจะเปลี่ยนไปเป็นเพื่อที่จะเจริญอัปปนาสมาธิ ทั้งสองท่านนี้จะเหมือนกันที่เหมือนกันก็คือว่าทั้งสองท่านนี้จะเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์กรรมฐานอย่างเดียวกันก็คือ so at that time with the fourth jhana concentration the light of the fourth jhana concentration meditators can discern 32 parts of the body in the same way with the light of four elements excess concentration, meditators can discern 32 parts of the body. สำหรับท่านที่ได้บรรลุอนาปานสติจตุตถาฌานฌานสี่แล้ว ท่านก็จะใช้แสงของสมาธินั้นในการกำหนดดูอาการ32ค่ะ ในขณะเดียวกัน ท่านที่เป็นวิปัสสนาญาณิกที่ได้บรรลุ อุปจารสมาธิจากจตุธาตุแล้ว เมื่อจะเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานเพื่อที่จะมุ่งไปทางอัปปนา ก็จะใช้แสงของอุปจารสมาธินั้น เพื่อที่จะกำหนดดูอาการ 32 เช่นเดียวกันค่ะ Now we will emphasize explaining about how to discern 32 parts of the body with the light of four four elements excess concentration และในเวลานี้ พระอาจารย์เรวตะจะเน้นที่อธิบายว่า ผู้ที่ใช้แสงแห่งสมาธิจากอุปจารสมาธิที่ได้จากจตุธาตุจะใช้แสงนั้นในการกำหนดดูอาการ32ได้โดยวิธีใดคะ Before going to discern 32 parts of the body, meditators need to develop four, four elements meditation up to excess concentration. ก่อนที่จะเจริญอาการ 32 ผู้ปฏิบัติจตุธาตุนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องทำทวนซ้ำใหม่ ก็คือเจริญกำหนดดูสภาวะลักษณะของธาตุสี่จนกระทั่งได้บรรลุถึงอุปจารสมาธิอีกครั้งหนึ่งค่ะ When the body changed into block of bright light at that time, under the light of concentration, meditators need, need to pay attention to the head hair. เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมท่านนั้นได้บรรลุถึงอุปจารสมาธิแล้ว ก็ใช้แสงของก้อนแสงก้อนแสงนั้นนะคะ ส่องไปเพื่อที่จะดูเส้นผมค่ะเกษา It is not imagination it is what you need to directly pay attention to the h e t e where it exists. ไม่ใช่เพียงการจินตนาการนะคะ แต่ว่าให้ท่านใส่ใจไปที่เส้นผมที่ปราปรากฏอยู่จริง ๆบนศีรษะของท่านนะคะไม่ใช่ไม่ไม่ได้ใช้จินตนาการค่ะใช้แสงของสมาธิและใส่การใส่ใจไปไปที่เส้นผม ที่ปรากฏจริงค่ะ so initially just to see Hatha in general ในขั้นในขั้นเริ่มต้น ท่านทำแต่เพียงใส่ใจไปที่เส้นผมโดยรวมรวมค่ะ After that body head anywhere in your body หลังจากนั้นให้ท่านใส่ใจไปที่เส้นขน โลมา ในที่ใดก็ได้ในร่างกายของท่านค่ะ After that fingernails หลังจากนั้นให้ท่านใส่ใจไปที่หน้าขา ก็คือเล็บเล็บมือค่ะ fingernails and toenails too แล้วก็เล็บเท้าค่ะ After that teeth หลังจากนั้นก็คือทันตาคือฟันค่ะ and then skin หลังจากนั้นก็คือตาโจก็คือหนังค่ะ So five parts need to be discerned first. นี่เป็นนี่เป็นห้าอาการห้าของอาการห้าแรกในของอาการสสสามิบองที่เราจะต้องกำหนดดู คือเกสาโลมานขาทันตาตาโจค่ะ So after seeing these five parts in general Meditators are instructed to do moditi. หลังจากที่ท่านได้รับคำชี้แนะ ให้ดูห้าอาการแรกนี้โดยรวมๆโดยกว้างๆแล้ว ต่อจากนี้ท่านจะได้รับการแนะการชี้แนะให้ดูโดยรายละเอียดค่ะ h e a d a e inside and outside the skin need to pay attention ในการดูเส้นผมก็จำเป็นที่จะต้องดูเส้นผมทั้งที่เส้นผมที่อยู่ใต้หนังและเส้นผมที่อยู่อยู่บนบนหนังศีรษะค่ะ According to the concentration the ability of the meditators are different ความสามารถของ ของผู้ปฏิบัติธรรมในแต่ละท่านนั้นแตกต่างกันในเรื่องของสมาธิอะค่ะ so if they pay attention inside the skin of the hair they can see the root of the hair ดังนั้นถ้าท่านใส่ใจไปที่เส้นผมที่อยู่ใต้หนังศีรษะ ท่านก็จะสามารถเห็นโคนผมค่ะ After that For about the body heads also in the same way, inside and outside the skin. สำหรับโลมาเส้นขนก็เส้นเช่นกันค่ะคือว่าท่านใส่ใจไปทั้งที่เส้นขนที่อยู่ใต้หนังและเส้นขนที่อยู่บนหนังค่ะ In the same way for nails, inside and outside the skin. สำหรับนักขาก็คือเล็บทั้งเล็บมือเล็บเท้าก็เช่นเดียวกันค่ะคือว่า ท่านต้องใส่ใจไปที่เล็บที่เล็บที่อยู่ใต้หนังแล้วก็เล็บที่อยู่นอกหนังค่ะ What about the teeth? We instructed meditators to pay attention the teeth from different direction, from from back, from front, from left, from right. สำหรับฟันพระอาจารย์จะแนะนำให้ ผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดดูฟันจากในทิศต่างๆกัน เช่น ฟันจากด้านหลัง ด้านหน้า ด้านซ้าย ด้านขวาค่ะ also inside the gum แล้วก็ในเหงือกด้วยค่ะ and then I a s k them is your teeth beautiful แล้วพระอาจารย์ก็ได้ถามผู้ปฏิบัติธรรมว่า ฟันของท่านสวยงามหรือเปล่า what the What what answer will you give me? ฟันของท่านงามไหมคะ <laughs> <laughs> If you don't see with your light of concentration, you will see that oh, her, her teeth is very beautiful. Oh, his teeth is very beautiful. But when you see with your insight light of wisdom, at the time you know that very repulsive. ถ้าเผื่อท่านไม่ได้ใส่ใจด้วยแสงแห่งสมาธิ ท่านเพียงแค่มองเฉยๆไปที่ฟันของท่านนั้น ก็จะว่าฟันของฟันของผู้ชายคนนั้นสวยนะฟันของผู้หญิงคนนี้สวยนะ แต่เมื่อท่านได้ท่านได้เห็นฟันจากแสงแห่งปัญญา ท่านก็จะเห็นว่าฟันนี้เป็นของปฏิกูลมากค่ะ so after that meditators need to continue other parts of the body until 32 parts of the body หลังจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมก็จะได้รับการชี้แนะให้ดูอาการ 32 ส่วนอื่นๆ ไปจนครบทั้ง 32 ส่วนค่ะ Need to see form Need to see color as it is ต้องเห็นทั้งรูปร่างและสีตามที่เป็นจริงค่ะ Sometimes meditators their concentration is strong and they use their light they direct their light to the parts of the body that sometimes light cover because of this reason they see every part of the body just white because the light cover บางผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านเมื่อเมื่อได้ส่องแสงส่องแสงแห่งปัญญาไปที่อาการที่ต้องการกำหนดรู้บางในบางในบางครั้งแสงนั้นนะบดบังอาการ32ทำให้มองเห็นเป็นแต่สีขาว เพราะว่าถูกแสงบังค่ะ At that time They are needed to give a suggestion how to listen, not to direct the light to the part of the body. The light is everywhere at that time. Just to pay attention to the parts of the body. If they do so, they can see its form, its color. ถ้ามีปัญหาเช่นนั้นเกิดขึ้น ผู้ปฏิบัติธรรมท่านนั้นว่าไม่ต้องเล็งแสงไปที่ส่วนนั้น แต่ว่าให้ใส่ใจไปที่ส่วนนั้น ซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามนี้ เขาก็จะสามารถเห็นรูปร่างลักษณะแล้วก็สีของอาการนั้นตามที่เป็นจริงค่ะ Sometimes meditators wishing to see the two parts of the body they put much effort Because of this reason, the light, light of concentration becomes weak. ในผู้ในบางครั้งผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านก็มีมีความมีความอยากอะค่ะที่จะที่จะเห็น ก็คือโลภะทำให้แสงแห่งปัญญานั้นอะก็อ่อนกำลังลงค่ะ If it is it happens in this way. They need to develop four elements meditation again. ถ้าเกิดปัญหาดังนี้ขึ้นผู้ปฏิบัติธรรมท่านนั้นก็จำเป็นที่จะต้องเริ่มกลับไปทำทวนจตุธาตุใหม่อะค่ะ That's why what I want to remind all of you when you practice meditation when we are going to practice a Dharma we should do the way as it is. Dharma should be do, should be done the way as it is. Dharma should not be done as we like. ดังนั้นพระอาจารย์จึงเตือนผู้ปฏิบัติทุกท่านว่าการการประกอบพระกรรมฐานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องประกอบพระกรรมฐานตามที่ตามที่เป็นจริงอะค่ะไม่ใช่ว่า ประกอบพระกรรมฐานตามที่เราอยากให้เป็นนะคะ If we do the way we want we will get what we don't want ซึ่งเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราประกอบพระกรรมฐานตามที่เราอยาก เราจะได้รับในสิ่งที่เราไม่ต้องการนะคะ In the same way for anapana meditation if you do the way you want you will get what you don't want ในทำนองเดียวกันในกรรมฐานอื่นใช่ไหมคะในอนาปานาสติก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเผื่อว่าท่านทำในสิ่งที่ท่านอยากท่านจะได้รับในสิ่งที่ท่านไม่ปรารถนาค่ะ Actually when meditators descend 32 parts of the body why they are descending one part one part after another light of concentration getting stronger and stronger because they do naturally ในผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้กำหนดดูอาการ30อาอาการเนี่ยไปทีละส่วนทีละทีละลำทีละลำดับทีละส่วนกำหนดดูไปเรื่อยๆก็จะปรากฏว่าแสงแห่งปัญญาเนี่ยกลับแข็งแรงมากขึ้นมีกำลังมากขึ้น นี่เป็นเพราะว่าผู้ปฏิบัติธรรมท่านนั้นกำหนดดูอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ Do you want to know what the two parts of the body are? พระอาจารย์เรือตาถามว่าท่านทั้งหลายต้องการจะทราบไหมคะว่ากายคตาสติ อาการ 32 เป็นชนไหนค่ะ Okay those who want to write down can write down headaches, body h a c h s knees, cheek, skin. เกษาโลมานะคะทันตาตาเจอผมขนเล็บฟันหนังค่ะ Then flesh, sinews, bones, bone marrow, kidneys. มังสังนารูอธิอธิมินชังวักังเนื้อเอ็นหนัง เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกแล้วก็ไตค่ะ Another five parts: heart, liver, membrane, spleen, lungs. หัตยังยากันนางกิโลมะกังปีหากังปะปะภาสังหัวใจตับพังผืดม้ามปอดค่ะ Another five parts: bowels, mesentery, George, physics. อันตังอันตัากุณังอุดาริยังกาลิสังมัทธลุงคังไส้ใหญ่ไส้น้อย